กรรตอนเช้าในโกฟังในโกพูดแล้วก็ฟังเป็นการประกอบจากการศึกษาปฏิบัติเราได้ทำเราได้ฟังเราได้ฟังสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำในสิ่งที่เราได้ฟังเพื่อให้เกิดความสม เทราธรรมนิโยของเทราเทกินนิโยสิ่งเทรา ที่การกระทำของเราถ้าเราขยันรู้ประกาศความรู้มากถ้าเราขี้เกียจเราก็ไม่ได้ความรู้เลยอาจจะได้ความหลงไป นี่ก็ เราเห็นกับตาได้ทำกับมือของเราแต่สิ่งที่มันทำให้หลง มันก็มีอยู่จริง หลงไปในทางกาย หลงไปในทางความคิด หลงไปในทางเวท รู้สึกตัวกับความหลงเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากัน จุดความโกรธไม่ได้เราจะมีชีวิตคือทำไมถ้าความทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ไม่ได้เราจะมีชีวิตไปทำไมอะไรที่เราว่าเราป็นเสริอะไรที่เราว่าเราป็นเสริเราเก่งในทางไหนเก่งแต่การเบียดเบียนตนเองเก่ง แต่การเบียดเบียนคนอื่นอย่างนั้นเลยนั่นก็ไม่ใช่มนุษย์เกิดเป็นสัตว์ประเสริฐเราควรที่จะมีเหี่ยยกมือไหว้ตัวเอง ทีเรามองเองเร้อยซ้อห้อยเหงาเศร้าซอยอะไรก็ขี้แพ้โกรธแต่ทั้งลูกทั้งเต่า โกรธแต่ทั้งพ่อทั้งแม่ โกรธแต่ทั้งเมตทั้งเพื่อนอะไรอะไรก็เลยเป็นมิตรกันล้ามองอะไรเป็นแย่แล้วไปหมดเราจะอยู่ยังไงในโลกนี้ เราจะมาศึกษาแต่มาศึกษาแต่มาดู อะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยมันเป็นกัลยาณ เป็นกัลยาณมิตรเรามาเก็บความคิดไว้คิดใจเราเนี่ยเราพึ่งคิดใจเราได้หรือเปล่าเนี่ยใครว่าที่พึ่งคิดใจของตนได้มีใจไว้ทำไม มีใจไว้รองรับอะไรใช่ใจอย่างไรใจมันใช่เราอย่างไรเอาใจไว้โกรธเอาใจไว้รัก เอาใจไว้ชังเอาใจไว้ปิช้าพยาบา การสืงเพราะความคิดตัวเองถูกหรือผิด ไปไเคยเป็นแบบนั้นไปเคยนอนจมอยู่กับความโกรธความทุกข์ความรักความชังความบ้า เวรเล่าร้อนแล้วก็มีจริงๆ่ะโดดตึกตายโผคอตายกินยาตายเพราะความคิดตัวเองเป็นพระก็ยัง ที่เป็นนักบวชก็สองสามปีมาเนี่ยกินกินน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดโมหะคิดจับความโกรธเสียได้ประอยู่เป็นสุขโกโทคัตถวะสุขังเสติดับความโกรธเสียได้อยู่เป็นสุขลองลองดับดูเย็นลองดูเย็นลองดูแต่มันเย็นสักอย่างความโกรธร้อยเปอร์เซ็นเรียกว่าปุตุชนร้อยเปอร์เซ็นความโกรธเก็บสิบเปอร์เซ็นต สิ้นเชิดเป็นพระอรหันจะว่าย่งไรมันไม่เหลือวิสัยของเราการเป็นพระไม่ใช่ว่า ยาบาลให้ยาก็แพ่หายทันทีฝีมือของยาคุณภาพของยาพระพุทธเจ้าพราก็ตัดไว้สักกะตวพุทธรัตนวส ะขยายไปตั่วโลกจะเราเห็นล่องลอยอยู่จะมาถึงพวกเราเป็นมาถึงอะไรต่างๆเป็นประวัติศาสตร์เราเราก็ทำอยู่ก็มีอยู่กิจเรามีสติเรามีสติไม่ให้สติอยู่ที่ไหนสติอยู่ประเทศเดียวอยู่ในบ้านมาจากอยู่กับเราของกินของกิน ไม่สูญเสียเลยอาการที่โกไม่ประกอบเลวยกัไม่มีเวลามีสติขึ้นมาเวลาไหนก็รู้ได้ทันทีเวลามันหลงรู้สึกตัวก็มหลง้งหมดไปมันหลงทางไหนวะเห็นไหมเห็นไหมที่เรามาศึกษาเนี่ยหลงไปในทางการนี่ไหมหลงไปในทางเวทนานี่ไหมหลงไปในทางความคิดนี่ไหมหลงไป ที่เป็นกุศลอกุศลเห็นไหมอกุศลความงงเหงาหอนอความคิดพุ่งสาความระเบสงสัยมันหลงไหมมันมีไหมอยู่ในตัวเรา มันพุ่งสร้างไหมอุทธจักปุกุจักพุ่งไหมเหมือนไก่เขี่ยคิดเหมือนไก่เขี่ยปุกปุกกุกุจักเนี่ย คิดเหมือนไก่เหมือนเขียไม่ใช่เป็นล่องเป็นลอยไม่เป็นโลกเป็นลาบพุ่งมันเกิดจากเราเรียกว่าี่วอนเป็นธรรมมันฝังกิจนั้นภูเขา ไม่ให้บรรลุคุณงามความดี ความเลยสงสัยจับจับจดจดไม่จริงจังไม่ดิ่งลงไม่ประกอบ ิดนมาม่ได้คิดได้ยังไงถามดูสิลูกก็ไปดูสินั่งอยู่มันคิดจะลูกหรือจะคิดหรือจะไปหรือไม่ไปกันนไเออไม่ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นลองทวนดงทวนกระแสกระแสของชีวิตเราบางทีมันไหลไปทางต่ำกั้นไว้ะัหน่อยกั้นไว้ จี๋ยวโยนไปเรื่อยๆโยนก้อนหินลงไปเลยเอาไปมาก็เลแต่ขนก้อนหินมาลดจนีโยนลงไปหายหายเยอะรถที่สองโยนลงไปเห็นเห็นคนหน้าขึ้นมาโยนลงไปก็ค้นขึ้นมาค้นขึ้นมามาที่สุดก็ของการหน้ามาไปอีกข้อเราตัว่ไหลไปทางตับไหลไปทางตับที่สติมันจะสอบสาย คิดกรู้สึกตัวโยนลงไปรู้สึกตัวโยนลงไปรู้สึกตัวโยนลงไปเอาไปวางก็ไปไหลมันหยุดละนะเรียกว่าทันทาเลมันไหลจิตของเรามันไหลสติมันสิ่งที่กั้นไว้ การไหวขวางไว้ให้มันไหลไปทางต่อมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น มันอยู่นะพอมันอยู่มันก็ ไปไม่มีประโยชน์ทำทะเลไหลไปถ้าไวยต่ำที่สุดก็เสียผู้เสียคนเป็นปุถุชนหนาบัวตายนะบัวตายทีเรียกว่าปัทะปรมาทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายก็มีคนในโลกนะถ้าเราเนี่ยเราต้องไม่เป็นเช่นนะเราจะต้องมาทอมาคอยมาศึกษามาตรวจสอบมาดูแล กียดให้มันมีนะ มาเห็นมาเห็นงานงานที่เราทำเนี่ยมันมีจริงเราก็ค่อยซ่อมค่อยแก้ไปเหมือนว่าชีวิตของเรา ใช้อะไรก็ดีกว่าเขาพอเราใช้ไม่เป็นใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนใช้รถใช้ลาแต่ใช้กปนลังดีกว่าเขาแม้แต่เราใช้สิ่งแค่ของเถอะขอให้เราใช้มันเป็นมันดีกว่าเขาถ้าใช้ไม่เป็นก็ติดหายวายก็ให้ว่าสิ่งสิ่งใดแค่ชีวิตแค่ปัจจัยสี่ มาแล้วก็หยุดมาแล้วก็หยุดตายไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นมันก็ไม่มากมายอะไรเขาก็ไปใช้อยู่แล้ว มันมากมายอะไรพอจำเป็น มันมีมากสามารถทำได้ทุกชีวิตนะหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวจะกินจะฉันโดยเฉพาะ ชีวิตไม่พุ่งพวดไม่สิ้นเปลือเช่นกายใจก็ไม่สิ้นเปลือจริงๆประชาเนพาสิ่งที่จำเป็นจริงๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ทำไมไปคิดอะไรจนเมื่อยล้าไปลงอะไรจนมึนหัวแล้วก็สิ้นเปลือ เราจะใช้ความคิดมาให้ความคิดมาใช้เรา เราจะใช้ตาใช้หูมาใช้ให้ตาให้หูมันใช้เราเราจะอุปโภคบริโภคมันเป็นของบำรุงของบำเุอเอาไว้ก่อนอยู่ด้วยก่อนเนี่ยแต่นี่ชีวิตเราในโลก เราไม่ค่อยจะได้ประโยชน์มันมีเจ้าของกิเลสมันเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้า กิเลสอะไรกินหมดเหมือนวัวควายมันทำนาวัวควายมันทำนามันก็เลยกินข้าวเช้นเม็ดเลยแต่เจ้าของมันเอาไปกินหมดคือคนเราเป็นเจ้าของวัวควายไถนาทั้งปี กินต้นกล้าต้นเดียวตีข้า เพลียหัวก็เดินไปกินข้าวที่กองที่กุ้งที่กองข้าวเราก็ไปตีมันมันกินยังไม่กี่คำไปตีมันนั่นก็เกินหน่อยขอกินจะทำแต่นะมันก็ว่าพอไปกินเราไปตีมันไปตีหัวของเรามันถ้าจะมันผลข้าวทั้งร้อยกำพันผ่านไม่ได้กินข้าวสักเม็ดเนี่ย เหล้าไปสูบบุหรี่เหล้าเอาไปกินบุหรี่เอาไปสูบไปเที่ยวเตะเล่รลอยดูหนังฟังเพลงเพิดเพลินที่ไหน ไปที่นั่นดีดสีตีเป่าที่ไหน ไปที่นั่นเพลงที่ไหน ไปที่นั่นลงที่ไหนไปที่นั่นกลางกลางคืนเป็นเห็นกลางเวรเป็นนกเขาโบราณจัหว่ากลางคืนเป็นเหนกลางเวรเป็นนกเขาเวลานอนไม่นอน รคจิตแต่เวลาทำงานมานอกเวลานอนไปไปเที่ยวเลยเอาความหลงไปเที่ยวเลยทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นนะเราลองให้ดีโลกทุกวันเนี่ยอย่าไปปวดว่าตัวเองเป็นเก่งเป็นหนุ่มอย่าไปปวดเอาความหลงไปทำอะไรความหลงทุกวันนี้ไม่เหมือนความหลงสมัยก่อนความหลงทุกวันนี้ ไม่ได้ดูอุูกรณ์ารศึกษาสร้างสารชีวิตของตนเองแต่ก่อนความหนุ่มพ่อแม่ถ้ามีโรคหนุ่มชายลูกสาวเป็นหนุ่มขึ้นมาก็มั่งมีสีสดตัวนี้พ่อแม่ในโรคเป็นหนุ่มเป็นสาวยากจนโดนรอยากลำบากแต่ก่อนโอ้ยแย่ลูกสาวแย่ทำไมแย่จะแย่ลูกสาวจะก็จะไม่จะ บักทิศมันตรงไปอาบน้ำแ้่แรงโอ้เราจะไต่มาเบิงมาเบิงมาเบิงมาดูมาดูแบบของภาษสวันนี้ลูกสาวใส่สิ้นมีผ้าถุงใส่เสื้อนางาไปตัดหน้าเอาผ้าไหมเดี่ยนบ้านอาบน้ำพ่อแม่ก็แย่ไม่ใช่พ่อแม่แย่แต่คนอื่นก็แย่ผู้บ่าวก็แ พ่อสาวษาพ่อแม่อะไรแง่ถ้าเด็กคนละแง่กับภาษาภาสาวใช่โอ้ ที่เราได้ชีวิตมันคืออะไรอะไรคือมันชีวิตเราเพราะเราจะมาศึกษาตรงนี้ชีวิตเราก็ต้องไม่เป็นอะไรคือไม่ต้องหลงไม่ต้องโกรธเนี่ยไม่ต้องทุกข์เนี่ยพอไม่หลงพอไม่โกรธพอไม่ทุกข์เนี่ยคือชีวิต ช่วยกันละเรจะช่วยกันละสร้างสรรค์โลกด้วยมือของเราปิดประตูนรกด้วยมือของเราเปิดประตูสวรรค์ด้วยมือเราเปิดประตูนิพพานด้วยมือเรามาช่วยกันปิดประตูนรก มาช่วยกัน เปิดประตูสวรรค์นิพพาน โดยมามีการศึกษาแบบนี้ มันจะมีมันจะดูใกล้ๆเรามันจะ พื่อที่จะไม่โกรธต้องเปลี่ยนตรงนี้นี่คือหลักภาวนา เราสอนกันตรงนี้ อันอื่นก็สอนกันมากแล้วสำหรับสุขโตเนี่ยสอนกันตรงนี้ สอนกันตรงนี้ชีวิตจริงตรงนี้ เอาของจริงมาศึกษาที่ตรงนี้ เรียกว่าสถาบันคือชีวิตตรงนี้ มันมีอยู่จริงเราทำได้จริงไม่ใช่เราตึกลานบ้านช่อ ชีวิตตัวนี้เป็นสถาบันของการศึกษาให้มันใช้ได้ให้มันหายซะถ้ามีโรคก็หายโรคถ้ามันไม่หลงก็หายหลงถ้าไม่โกรธก็หายจากความโกรธแล้วมันจะหายไม่ได้หรือความโกรธนะความทุกข์มันจะหายไม่ได้เลยมันขี่ช่างขี่ว่าตอนนั้นหานมันไม่หอกไม่ปืนมาเลยเราจะต้องแค้มันจะพึ่งตะพื้นลองมีสติศึกษาดูสิว่ามันจะเป็นยังไง มันมีกรมือเดียวจริงๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะเหมือนหลวงปู่เทียนว่าลัดเนี่ยมือเดียวลัดเนี่ยมือเดียวถ้าเราทุกคนในโลก เป็นคนละคนไม่รัดเนี่ยหมวกระจุยกระจายในสิ่งที่ทำให้มาก เป็นสิ่งที่ทำให้มีน้อยเอามาไว้กำมือเดียวพับเศษกระเป๋าทุกคน รับผิดชอบชีวิตเราทุกคน มีสติมีสมถัญญะคอยดูแลนะเป็นหูเป็นตาตาในของเรา เก็บเงินเก็บข้าทุกคนเถอะมันก็ม่มากขึ้นแล้วก็เงินมันก็ใช้ประโยชน์ต่างความรู้สึกตัวมันก็เป็นอริยสัพมันใช่แล้วก็ได้ใช่ไปสวรรค์ในผ่านได้ความรู้สึกตัว เป็นทางมีสิทธิ์ถ้าในความรู้สึกตัว มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ในผ่านได้สวรรค์ในผ่านถ้าความหลงก็มีสิทธิ์ที่จะได้นวกเปรตสุรกายสติรัชาความหลงก็ไปทางนั้น เรียกว่าภูมิภพคติของของสิ่งนั้นก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องกลัว ถ้ามีลองเราไม่ต้องกลัวมีโอกาสไปทางนั้นถ้าในความรู้สึกตัวมีโอกาสไปทางนี้มีรูปมีลงเหลือวิสัยเรา ความรู้สึกตัวในมากขยันรู้เอาไว้มากมากภาวนาคือขยันรู้ขยันรู้มันเป็นกับที่ภาวนากับขยันทำกับมันมีกรรมมันมีที่ตั้งมันเป็นสักกับสักรรมเนี่ยมันไม่ใช่สากลสากลมันหลายๆอย่างคท คิดความอ่านสารกรมคือตัวทำสารกรรมมันคือการกระทำการกระทำหลายอย่างเรารู้สึกตัวเป็นการกระทำหลายอย่างพอเรารู้สึกตัวเราก็ับความชั่วแล้วก็ทำความดีแล้วทำมาเดียวมันไปได้หลายอย่างแล้วสักหนักกรรมเรารู้สึกตัวเราก็ับความชั่วก็ทำความดีคิดก็บริสุทธิ์มันก็สมรวมอินทรีย์ไปเองเกิดสิ่ บริสุทธิ์ที่ิ้นสำรวมมีสีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจคนมีสติไม่ให้ยินดียินร้ายในรายเห็นรูปฟังเสียงดมตรีเรีกรถถูกต้องตรอดอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจในสติก็สำรวมไปทางปริยาโยกประกอบเพื่อเพียงไม่เห็นใจร้อนมากนักจริงไม่มี งคิดไปให้ถูกตั้งใจไปให้ชอบเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่ง่ายแต่ถ้าคิดไม่ผิดก็ผิดนะเป็นความคิดเนี่ยบางทีเราอาจจะหัวเราความคิดสนุกสนานไม่ใช่ซ้อยซ้อไม่ใช่อะไรความง่วงหัวเราความง่วงมันง่วงขนาดนี้เลยเนี่ย ทีนี้หมดความสนของลูกก็ทำให้แม่ฉลาดทำให้แม่ฉลาดทำให้แม่ระมัดระวังตัวมากขึ้นเพิ่มความฉลาดมากขึ้นความฉลาดที่ที่คนอื่นจะไม่หลง ติดเป็นรลอยเป็นพันไม่ใช่ตาตามไปนับดูที่ประตูมันออกมามันออกมาผ่านมาตรงนั้นเราดูตรงนั้นดัดดูตรงนั้นดูแล้วดูแล้วดูแล้วการดูมีสติดูกายดูใจรู้แล้วมันปวดก็รู้แล้วมันรอดก็รู้แล้วมันหนาวก็รู้แล้วมันไม่เที่ยงก็ တို့လည်းအခု ความง่เป็นความตื่นแล้วเปลี่ยนความเกลียดเป็นความถูกแล้วเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธแล้วเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์แล้วให้มันง่ายง่ายไงอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันยากให้มีกำลังใจมีสติมีศรัทธามีความเพียรมีมนสิการได้ทำไว้ในใจจะให้มีแต่สติรุ่นรุ่น สิ่งสนับสนุนศรัทธาก็ไม่มีประเชื่อจริงๆนะกระตือร้นกระตือร้นมาลกชอบทำงานจะดูว่าฝนตกใหม่ ชาวนาหน้าชาวไร่รีบแบกผ้าแบกไถออกไปทุ่งนาขยันปอกคันไถลงไปในนามันก็มีศรัทธาสนุกสนานกันทำงานไม่ใช่นั่งอยู่เฉย ่มันเป็นการชอบทำมั้นเป็นความสุขความสุขเพราะการงานชอบมันเป็นความสุขแบบกตือนือร้มีศรัทธามาสี่สิบห้าสิบไล่ทำคนเดียวเสร็จนะไถคนเดียวเสร็จนะมันมันมีศรัทธามากนะก็อยากเหมือแท้ศรัทธาให้เป็นเงื่อนงาอยากเหมือแท้สลับสนองสติแล้วมีการสรวกอีสีช่วยต่อไป มีความเพียรช่วยต่อไป มีความหนักแน่ช่วยต่อไปจยาหวา่นไหวอย่างนั้นนะมันง่วงนิดเดียวก็โอ้ยหวา่นไหวจนสตบมองฟองงองพอมองเนความง่วงเลื่อนตาขึ้นดูท้องฟ้า ดูทิศ ทิศเหนือทิศใต้ ทิศตะวันตกทิศตะวันออก ดูยอดไม้ดูให้มันเห็นเป็นกลางฟ แล้วกลางวันนี่เราทำอะไรกลางวันจะต้องนอนถูกต้องไหมกลางวันเป็นเวลาทำงานกลางคืนเป็นเวลานอนถ้ากลางคืนมานอนไม่หลับก็ดูนี่มันกลางคืนนอนนอนพักผ่อนปล่อยปล่อยวางวางจะหางานการมาทำมาคิดวางนี่วางนี่่เราสอนตัวเราสอนตัวเรา ถ้าเราไม่สอนตัวเรามันก็ไม่เชื่อมันก็ไปยกดเตือนนะนะเราก็ต้องสอน มีงานทำเยอะแยะถ้าเราภาวนา มีมีบทที่สอนตัวเองเยอะแยะไปหมดเลยนะขยันโอ้ หลวงพ่อได้มาพอมาบำเพ็ญเพียรภาวนาสร้างสติหลวงพ่อแล้วว่าได้งานแล้วได้งานทำที่เป็นคิดเป็นอะไรไม่ใช่เราไม่มีงานทำที่อยู่เฉยๆไม่ใช่ไม่เฉยเลย คนที่มีหลักภาวนา ไม่เฉยมีแต่งาน มีแต่การทำดีด้วย ละพวามชั่วได้ด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ดีกว่าเก่าฉลาดกว่าเก่าเฉลียวฉลาดกว่าเก่า ประสบการณ์กว่าเก่า มีบทเรียนมากกว่าเก่า มันมีงาน เป็นโจกมีโจกที่ฟ้องเราเราตกเป็นจำเลย ไม่อิสระเลยบางทีเราบังคับเขาใส่เราบางทีเราโกรธอ้าวความโกรธบังคับเราบางทีเราทุกข์ความทุกข์บังคับเราเราต้องเป็นจำเลยรับใช้กรรมอยู่เช่นนั้นหาหยุดเสร็จพวกเราหาลูกแก้หาหยุดหาเย็นกันไปในโลกมันเย็น ทุกคนมารับผิดชอบตัว เย็นอยู่เย็นเป็นสุขคนไทยหกสิบกว่าล้านคน ถ้าทุกคนใจดีใจเก่งไม่มีคิดแต่ตัวเอง ไม่มีใครตัวตัวเองไม่มีเบียนตัวแลกคนอื่นแล้ว ก็เกิดความสงบเกิดสวรรค์เกิดแผ่นดินทองแผ่นดินทองขึ้นมา